فرعون فقيلا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم يربك فينا وليدا ولبثت فينا من العمر ست سنين Inna Allah i Rasul sami su ta, ta sin min. Ovo su ajeti knjige jasne. Jasne. Jasne. Da će ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici.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 Zar oni ne vide kako činimo da iz zemlje liče svako smo bilje plemenitu? To je doista dokaz, ali većina njih ne vjeruje. Gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. A kad je gospodar tvoj Musa za ono, idi narodu koji se prema sebi ugriješio, narodu faraonovu, ne bili se Allaha pobojao.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 Pred džamijom, vano, Juzo pametan, juzo mikrofon, rekao muslimani, ovo nije od islama, bacio im mikrofon, pa kupe drugi, nemaš da briga s njim, na njim je dosta lajot jedini koji je priznao pravedno rekao nisu momci ništa samo su nas prečili da svjeramo na valjavu oni su radili što su htjeli a mi nismo osjetili da su oni nama a Suleiman Ugljan i druga vojska ovo su neke vahabije nam došle i kroz grad prošle kape imaju na glavi čuješ se on ima kapu na glavi ali otkrio sam sebe a i je naručio pas kao gradonačelnik no, morali su pitati da izađu s njim i onda se izvinjava, nemojte se, to su neke vahabije nam došlo u goste,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 Allah zna da smo stavili sa 40 minuta od centra do sviraju pjesme u kolima, magaraca koliko hoćeš, ne žuri, semafori, nešta. Sve to obajali slavu. Alhamdulillah ima i Kur'an uči centralom Sarajevo. Što više je i gledaju, da nešto otkud ovaj glas da ide semaforom, Kur'an uči.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 znači dva Boga imamo kad bila tako mora dođe sukoba pa ti nešta slušat nikad vi dok ne budete Allah slušali mi nema šta s vama prati borba dok ne dođe dan a ti na sredi pa niskra Allah skine uniformu i budi musliman i nemoj na cesti dođe Allah to treba odvojiti Faharudina i moju i Mustafu koji su obukli policijsku odjeću, a ne znaju vjeru svoju.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 se ostavili džamije da budu zaključene jedna do druge a puno čaršije napunene i čekaju milosti da budu najzadnja država u svijetu ko država neka ima Ja Allah no? Gdje se to, ko je to ponosan, ko se ponosi državom? Audu bih vam Znači, rob Allahu subhanahu wa ta'ala se ponosi s vjernikom. To mu je prijatno. Odakle, ko je? O tome se muslimani iz Čaršije ili iz Lidije. Ko je uput i bliže, on je bolio. A dosta hi ne odlutalo daleko ono.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 kada je objava došla i kada je pozivao čovjekanstvo da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala i Kur'an im dostavljao većina u početku nije prihvatao i smijavali su Muhameda sallallahu sada da je pjesnik da je sihirbaz da je općinjen čovjek uvrede svake uvrede kome čovjeku koga Allah odabrao da bude posljedni Allahu poslanik.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 ta'ala navodi kao znak zar ti koji ne vjeruju ne priznaju Allaha subhanahu wa ta'ala zašto ne pogledaju kako mi dajemo razno razno bide da se iz zemlje iz zemlje niče inna fi dalika la aya uto me je znak ja rabbi zemlja ne vidiš u njoj i na jednom razno razno bilje iz toga to me je znak za pametne ja rabbi da iz te mrtve zemlje nakon to kiša padne tako razne vrsta bilja ja rabbi ko to u tako da čini uzme čovjek zemlju, hajde da niče, da, neće ono što Allah hoće da ne nikne.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 Šta si bio, gdje si ubio si čovjeka, bio si kafir i ti. Ja, šta danas kažu, kaj šta je s tobom, ti si dječe bio ko ja. Sad klanjaš, da pa ideš džame. Ej, Rabbi, kaš ti? Ko sad ti ništa, ti si sad, ti si bio ko ja, što džaba sad klanjaš. A uzim kaže, <laughs> Ja, ako sam bio, to je prije, kad nisam znao ja kad nisam imao uput, bio zabludi <coughs> što je to čudo da čovjek promjeri smjer kretanja na razmi Ali se da kaže, da te odvrati time, da kao, i ti si bio koji ja ko sam, da te man, ne, ti se ostavi zabude, prihvati, kad nisam znao, ja. I to primjer Musa, ali se da se nam upravo kao dokaz, da djelile še je podpomogao poslanika Musa a.s. protiv Fir'auna i oni koji su bili toliki zulumčari znamo šta je se Fir'aun činio na zemljama od sihra, od ubijanja, od maltretiranja, od svega ovo sjeći i ubija djete čim se rodi Arabi Allah subhanahu wa ta'ala ističi taj moment kaže iznada rabbuke Musa i kada je pozvao gospodar tvoj Musa alaihi salatu salam Jelle Čehnu pozvao Musa razgovarao s njim na Sinajskoj gori gospodar Subhana wa ta'ala pozvao Musa an itil qawma zalimin ti ćeš otići narodu nepravednom qawma fir'aun narod fir'aun koji se pokorava Fir'aunu, slijepo njega je slušan i ga ubili. I vođa kaj, ne smiješ ti protiv predsjednika zablude pričati gdje ćeš reći da on zaludo da zatvorit će te, ubit će on je, on je, on je, on je vođa šeita ali Allah subhanahu wa ta'ala šalje Musa alaih sallam to narodu baš a je ti prvo njemu kaži da on zna jer on je glavni krivac velaja svi vođa im Je to Muhammed on se šta je radio kad je uput dobio?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 Šta ti ima sa stanovima oni koji se spremaju stanove iz džehennem? Ako su tako učinili uzeli nepravedno. Otiđi pa mu reci jar. I kaži, uzmi svoj hak, savjet mu puti, ali takve stvari, ako su tačne, neće niko pravariti stvoritelja Subhana. I zulu mi nepravda, ali ti se ostavi toga da zapis činiš ovdje. Da ne bi ošao u džehennem na Allaha se osloni ostavi se članski knjižica ko ti to dade u džepe od uge ubili su mi sina on imao zlatni dinar ja rab je dinar zlatan počas mu dali grob da se zna ko je ratni ko nije ratni ne haula ona hoće i zbog toga se sad svađaju ja sam imao jedan ti nisi e, teško onom ko sebe tako uzme da na osnovu tuđih dijela sebe ne znam bići i pravda a to što se dogodilo u borbi i ratu u Bosni je Allahova kazna opomena milost i bred da ne bi Đerile še'nu uništio potpuno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 Da. Mora klanjati. Iz mesi da istjerivati se, znači, boriti se protiv Allaha, jel? Ja kada sam s tobom, ja sam za drsove smajic, ali na kraju, kad smo ošli, ka ja se priključujem onoj skupini koja ne zna da misli. Tam na niti s njima. La havla vela kuvvete. Da nam Allah vrati inša Allah srca na uputu tim i takvima koji ne znaju da shvate pojam i smisa ovakvih drsova, otvori srca da shvate ili da budu poniženi razotkriveni i da budu, dođu predvodnici muslimanima koji će biti dostojni da im predvode.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 O? Ja? Došli da pozivamo Islam i tebe i Srbina. <laughs> Iz čiho hođa. Ako musliman pozivamo Islam. Ta ništa, ništa, samo ja pitam. Pa, aman, pitaj, ali odjeća nije bit ali odjeća ima svoje, ali bit ima nešto, ali odjeći može čovjek obući ono i ovo, a tebi čudno nisi vidio ovako nikad osobi se.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 sada kada su mnogi mesjide pusti napravili da inša Allah ta'ala ovakvim sjelima vidimo se uvijek da inša Allah budemo od onih koji će shvatiti i pojmiti naši dersove i da onima koji su inša Allah čuli u početku odnos prema dersu znači ako se dogodi da Jusuf nekad zakasni znajte da ima krup naslov inša Allah Allah zna za ovakve drsove i mi ne sumnjamo da Allah zadovoljan sa ovakvim okupljanjima da inša Allah u njima će dati hajri bereket za one koji traže uputu koji ovdje se nađu ili čuju kasnije.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 ispravno ako ne najavi zapostila je od edeba da isposti taj dan ide suprug, ostavi suprugu na miru, da može da ibadet, onda ne bi došlo u sukov s mužem. Znači, ne smeta da muž zna. Ona ima pravo na post u sedmici.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 S toga je ulema rekla da treba da istakne da stavi do znanja suprugu da će Allah odjela da je taj dan uposti. Ne smije da to bi to biti uzrokom hilafa među vjernicima. Evo kao prije drsa ste okrenuli Kur'an. E, ja stavljate Kur'an čest, onda mora gledate u latinici da vam je prečao da Kur'an je ovako se stavlja. Znači treba da bude... Kur'an ide iz znači, desna, ali... Ovo je samo pozadina, latinica mora donja biti, ja. <laughs> Zato je nismo dali prednosti ni da stane nikako ovamo, kada je nema nikako, ali ne hoće, ne razumije ovo da, a da mu stavimo ovdje latinicu i kako ne ide da nas mogu bude latinica ovako vam pa a mnogi često gledam ga okrenu jer ovdje je Kur'an ide ovako ako ga okreneš obratno da se okrenuo suprotno govor jer značenje ne ide da ide sa ovo zadnje strane desna vođenje računa o mesecidu u mushafu da bude složen da bude na svom mjestu to je dokaz za poštivanje Kur'ana Ako ga ostavi nemarno se odnosi prema njemu, ne, da, to nije ispravno. Kur'an mora biti poštovan, cijen ima svoje mjesto u ruci, znači na mjesto kojemu pripada jučer uvijek. To je odnos prema Kur'anu, ja rabu. Kaj ne znači? da smo nekad sedim u Merčku, da se vrijeme, pa neka čovjek malo ono, da mu zabranjeno malo leći, da ne smo malo... Naravno, ono, prelevno. Pošto neki upozoravaju na to, recimo, on vide nekoga da leži... Ako smije, to... Da, ako pa nije nama... Da, ne smije, ne smije, se ono- prelevno, ne smije, ne smije. Nije to Osim kad dođe halka, dođe drz, dođe nešto, pa padaš u oči, onda se sloniš u mjestu gdje nisi upadljiv. A neđe u prekraju mjeseca prileće, ono, ženaka to zbog ti koji ne razumiju da čovjek se skloni da ne bude pa da ođe ali ako se može ođe da ti treba odmor u mesinu osim na posle podne lagano prirodno nešto ali ti ne nema znači jer čovjek u mesinu ne može biti to opušten ko u kući ali to tako se prijatno nekad u mesinu odmoriš za 50 minuta to je bereket u mesinu čovjek sve drugačije osjećaj, san u mesinu nije kod kuće to je ko Allahu da čovjek normalno počne da boravak i sjedavanje u mjestinima i ibadet ovako okupljanje, sjedenje u mjestinima to praktično mjestin ne bi smio da bude bez ove skupine u mjestinima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 Ahmed Ahmed اسبانيا والجنزير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله احمد سنسي مسلم لسانوي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والزنسة مسلم لسانوي ما شاء الله ما شاء الله واخذني بيه دخل اخذ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سلام وسلا يا وجيده الحمد لله الحمد لله تسلم على أبيك فليس سلام يوسف السلام ما شاء الله ما شاء الله خوك ما براتي يا ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي كويس ماشي يا رجل ماشي ماشي ماشي الله ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي التصوير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 su htjeli da ospore neke aktivnosti, kad smo pristavili raspravi, kako vjer nauk u školu zemlji, baš tih godina. Ono Imam žesto po raspravu s javnima koji su, svijedici i drugi, kao htjeli da im kritiziraju što su tu pokrenuli projekat.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 شاء الله الله يحفظهم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا الشباب ما بس بس يقلبوا لي ما يكيس نعم neki su pustili brade dotirali se, ali malo knjigu čitaju, Kur'an malo noću hifze. A učenje Kur'ana Allah radi je. Bala da, kome Allah otvori srce na Kur'an uči, to je hajr čao. Ljumorost posebno ovako, maša Allah, maša Allah. Allah je Ahmed, Allah te učesti u hajru, inša Allah, budeš. od onih koji su sredini, inša Allah nositi tumači inša Allah bi idnila nova vremena dođe, bolji Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah šta je sa ahuk kako ime bratu Abdullah ti se učiš zajedno nima Hajer, hajer koji god ne rođen Abdullah Maša ovdje je srednjoj kolu koju خيره واستمع أحمد بسنشيتي و راجت وذكرت بخوش القرآن برش Predsjedao je ljudi od korist drugim. Ima da se Znači, ljudi ugledaju bude ibretom da se više znači, mi smo ovo mjesto učili 85. 6. nakon podne namaze tamo u desnom sobi na Halidom na očima, na tome prođimo, radimo se u školu da smo išli u krasne kuće ostavili ovdje ljetnom razu kako su bili kuće hodali sam si uđemo na bresu, učimo Koran 2, 3, 5, 6, kasnije po sedam stranica Korana je ovdje milo, blagodaj, dok sve mrtvo u gradu, ti Koran natjecati se da Kur'an naučimo na pamet da bude sastavni dio našeg biti znanja.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 فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. تروشي القرآن إذا تتابع i oni koji ne vjeruju stavimo zastav što čovjek uči Koran s Koranom živi, da Allah ga Allah uzme u zaštitu. Alekom Allah. Alekom Allah. Namaza je ostalo, sad i pola. Akšama, sviđamo zamo, su akšama, izdokom. Bismillahirrahmanirrahim. Znači, ima neko pitanje, još nema? Znači, Imamo i ja jedno pitanje. Što ja? Samo pitanje ovaj, policije, kad, kad zaustavi policiju. Da. I ovaj, hoće da piše prijav. Ne, ja Je li dozvoljeno da mu se da 10 maraka da pripisa? Da ti si pušten, da ima ko te svezao. Nije me svezao, nego da, da, Na kon piše. Ne, ne piše prijav. Na kon piše, ne smiješ da vatavati. Pa ne, ne smiješ. Iako si u pravu, si u pravu, ono je više izdavaj ti dokaži da si u pravu, ali ako nikoga nisi ugrozio, nema prava te kažnjava niko. Ako, ako, sam, ako sam prošao kroz crveno? Kako crveno? Semafor. Ako nikoga ugrozio, nisi si. Ako je noć, kasna noć, onda kažeš treba da svjetla semafora budu na žutom. Znači noćno kretanje kada nema gužve, nisi ugrozio nikoga, ne smeta. Ali ako si ušao u... Ne, istno. Ugrozio druge koje kad je u smjerovima, onda je drugo.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 Šta ti imaš s njihovim poslom? Ti svoj posao radi. Ko ti tjera da ideš na to? Pa se moramo odazvati. Da, ne smiješ se odazvati. Zabranjen se odazvati, to je. Kontu bila, se odazivaš. Kad krenim na granice dole, zaustavim, provjerim podatke.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 Treba da dođe se na stavku ovdje